Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի մայր բուհում այսօր մեկնարկել է գիտաժողով, նվիրված Արցախում պետականության վերակերտման 100-ամյակին։ Արցախի պետական նախարարն այսօր ընդունել է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակությանը։ Մեծ Իտան Անկիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսն այսօր ժամանել է Հայաստան։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է գրող հրապարակախոս Թարգմանիչ Նվարդ Ավակյանի երկնքի ու երկրի միջև նոր գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր Արցախի Պետական Համասարանում համազգային կրթամշակութային հիմնադրամի եւ Մայր բուհի համատեղ ուժերով կազմակերպվեց գիտաշխով նվիրված Արցախում պետականության վերակերտման 100-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն գիտաժողովի մասնակիցներն աշխատանքները սկսելուց առաջ նախ ծաղիկներ խոնարեցին Արցախի պետական համալսարանի զոհված ուսանողների հուշակոթողին։ 2018 թվականին, ինչպես հայտնի է, ազգովի նշում ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը, բայց տարին հոբելյանական է նաև Արցախի պետականության համար։ 1917 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1918 թվականի հուլիսը Արցախում պետականություն էր կերտվում։ 1918-20 թվականներին Արցախը ինքնիշխան պետություն էր, սակայն այս փաստը անարդարացիորեն դուրս են մղվել մեր հանրության ուշադրությունից։ Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը նշեց, որ Արցախում պետականության վերակերտման 100-ամյակին նվիրված այս գիտաժողովը կոչված է հիշեցնելու անցյալի այս փաստը։ Շատ հաճախ մենք որ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի մասին, մոռանում ենք որ այդ նույն հայրամյակն է նաև Արցախի հանրապետության։ Մոռացության եմ ատնում, որ Արցախը դա միակ հայկական տարածքն է, որը պահպանեց պետականության մնացորդները մինչև ռուսական կայսրության մեջ մտնելը։ Այսինքն 500 տարի հայկական պետականության մնացորդները պահպանվել են Արցախում։ Պատմական այս իրողությունը նաև քաղաքական դիվիդենդներ է տալիս մեզ, ասաց Գիտաժողովի կազմկոմիտեի համանախագահ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքով Արցախի հիմնարարցի լուծումը բխում է նաև մեր շահերից։ Ոչ միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքով, այլ նաև տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, որովհետև միջև Ադրբեջանի հանրապետության ձևավորումը, ես նկատի ունեմ առաջին հանրապետության ձևավորումը, մենք Արցախում ունեցել ենք պետականություն, որը ոչ մի կապ չունեցել Ադրբեջանի հետ, երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում 18-20 թվականներին եւ թե խորթային ժամանակահատվածում։ Այնպես որ կարծում եմ մենք պատմաբաններս, բանասերներ, հանրապես քաղաքագետներ, իրավաբաններ պետք է հնարավորություն ստեղծենք առանձնուտ մատակարարենք մեր դիվանագետներին, քաղաքական գործիչներին, որպեսզի այս ամենը ներկայացվի միջազգային հանրությանը։ Ինչպես 100 տարի առաջ երկու պետության եւ մեկ միասնական հայրենիքի պարագայում, այնպես էլ հիմա հայկական երկու պետություններին ուղված մարտահրավերները գրեթե չեն փոխվել։ 21-րդ դարի բարձունքից անցյալին հայացք ձգելով կարելի է հանգել այն հետևությանը, թե հայ ժողովրդի առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները լուծվել եւ լուծվելու են ազգի միասնականության շնորհիվ։ Սա պետք է հիշել հատկապես հիմա, նշեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ներկայում, երբ կրկին անհանգիստ օրեր ենք ապրում ազգովի, տեղին եմ համարում հիշեցնել մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ մեզ համար այսքան թանկ հայրենիքը եւ այդ հայրենիքում խաղաղությունը պահպանվում եւ պաշտպանում է սահմանին կանգնած մեր զավակների շնորհիվ։ Մենք պետականության վերակերտման 101-ի շեմին ենք հասել երկու հայկական պետություններով եւ մեկ միասնական հայրենիքով։ Մեզ անհրաժեշտ է նորից համախմբվել եւ առաջ շարժվել։ Մեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կարող ենք գտնել երկխոսության մեջ եւ կառուցողական քննարկումներով։ Հուսով եմ նաեւ այս գիտաժողովը կդառնա այդ այդպիսի հարթակ։ Գիտաժողովի Լիա Գումարնիստին ելույթներով հանդես եկան նաև համազգային կրթամշակութային միության Արցախի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հերմինե Ավակյանը, համազգայինի կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը։ Օրվա երկրորդ կեսին գիտաժողովը շարունակեց իր աշխատանքները։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի բասկետբոլի տղամարդկանց Ա լիգայի առաջնությունում հաղթող դարձած Արցախ թիմի անդամներին։ Նախագահը կարևորել է այդ հաղթանակը, նշելով, որ դա մարզիկների եւ մարզիչների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ համառորեն պետք է ձգտել հասնել նոր հաջողությունների, ընդգծելով, որ պետությունն այսուհետ եւս հատուկ ուշադրություն է դարձնելու սպորտի եւ ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացմանը։ Ինչպես ասաց Արցախ թիմի գլխավոր մարզիչ Գևորգ Շահնազարյանը, հանդիպմանը Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել թիմի հաջողությունը։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ, որ մենք ունենք Արցախ բասկետբոլային ակումբ, որը ամենաուժեղն է հանրապետությունում եւ դժվարին պայքարերում հաղթող ճանաչվեց։ Թիմի ուժը դրանում էր, որ մենք եղել ենք ամբողջ տարվա ընթացքում միախմբված եւ նոր տաները, որը պլեյոֆից առաջ միացան մեզ, ուղղակի ավելի նոր լիսկեր հաղորդեցին մեր ակումբին։ Խաղի մակարդակը եւ խաղի մտնոլորտը դալիճում մեծ երկրպագուների քանակը, որը աջակցում էր մեր Արցախին, դա բոլորիս աշխատանքի շնորհիվ է։ Նախագահն շատ մեծ գնահատեց մեր հաջողությունը, խոս տվեց, որ բասկետբոլի հանդեպ մարտավարությունը հանրապետությունում փոխվելու է եւ նոր ուժ է ունենալու մյուս տարիների ընթացքում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Արցախի բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Միքայելյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար այլանդզինք։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ազգային ժողովի երեք կայացած լիագումար նիստում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ պատասխանել են падգամավորների հարցերին։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Սփյուռքի միջոցներով գործող Արի ներդրումային ծրագիրը շարունակում է ընդլայնել իր աշխարհագրությունը ասել է պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պատասխանելով падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանի այն հարցին, թե ակնկալվում է արդյոք այդ ծրագրի ընդլայնում Ավստրահայ համայնքում կայացած նրա հանդիպումների արդյունքում։ Բարեբախտաբար Ավստրալիայում հնարավորություն եղավ ընդարձակել ստեղծել նոր կազմակերպություն, հերթական արին, արին դեպ արի 1, արի 2, արի 3, քանի որ ցանկություն հայտողները շատ մեծ են, քանակությամբ եւ նաեւ դրամական արտահայտությամբ։ Եթե արդեն ավարտի կազմակերպչական աշխատանքներ Ավստրալիայում, ծրագիր կա հարավային Ամերիկայում, այն եւս տարածել Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանի հարցերից մեկը գործադիրին վերաբերում էր անկանխիկ եղանակով ուսուցիչների աշխատավարձերի խնդրին, քանի որ ոչ բոլոր բնակավայրերն են հասանելի որոշակի հեռավորության վրա գործող բանկոմատային համակարգին։ Ի պատասխան ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը վստահեցրել է, որ առաջիկայում հանգուցային համարվող բոլոր բնակավայրերը կապահովեն բանկոմատներով։ Վարան Բալայանի մյուս հարցը, որը վերաբերում էր կրթության ոլորտին, ռազմաուսումնական հաստատություններում զինվորական թոշակի անցած մանկավարժական կրթությամբ զինվորականներին աշխատանքով ապահովելու խնդրին էր վերաբերում։ Ի պատասխան Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը տեղեկացրել է, որ ոչ միայն ռազմաուսումնական, այլև պաշտպանության բանակում զինծառայությունն ավարտած համապատասխան մանկավարժական կրթությամբ զինվորականներին աշխատանքի տեղավորելու հարցը գերատեսչության հատուկ ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն Լիվանյանի անվան ժամանազական վաժանից, այլև ընդհանրապես պաշտպանության բանակից զինվորական ծառայությունն ավարտած զինվորականները, ովքեր ունեն համապատասխան մագարժական կրթություն, կարող են շարունակել աշխատանքը որպես ուսուցիչ մեր դպրոցներում եւ նրանք հավասար հիմունքներով մասնակցում են ուսուցչի թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներին Ներկա արդեն այդպիսի պայմանավորվածություն այս տարի ուշակի անցնող զինվորականների աշխատանքի տեղավորելու վերաբերյալ։ Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հարցը վերաբերում էր երեխաների անվճար բուժման գործընթացին։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը ի պատասխան պարզաբանել է, որ երեխաների անվճար բուժումը ներառված է պետպատվերի շրջանակներում։ Բացի այդ, բացառիկ հիվանդությունների դեպքերում գործում է նաև Հայաստանում եւ արտերկրում բուժման ծախսերի 50%-ի փոխհատուցման ծրագիր երեխաների ուժումը լրիվ անվճար է եւ իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Դեղամիջոցների տրամադրումը եւս։ Մենք չունենք գրանցված նման դեպքեր, երբ որ անհրաժեշտություն է լինում ինչ որ միջոց ձեռնարկել, բացի ուռուցքային հիվանդներից եւ այս դեպքում եւս համաձայն կառավարության որոշմանը քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների դիմաց 50% շակով մինչեւ 2 միլիոն փոխհատուցում է կատարվում։ Հանրապետության ցանկատարածություններում ռոռոկման ցանցի օնլայնման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող խորքային ջրհորների հորատման գործընթացը կազմակերպվում է մասնագետների հետ համագործակցությամբ։ Բացի այդ, հորատումները հիմնականում իրականացվում են նախկինում գործած ջրհորների շրջակայքում ասել է գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը, պատասխանելով падգամավոր Վիլեն Սաֆարյանի այն հարցին, թե ինչ է նախատեսում ջրհորների հորատման գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Առաջիկային փորձելու ենք համագործակցել, ինչպես նշեցի Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ։ 37 եւ մնացած խորհրդային հորերի մասով, որոնք իրականացվելու են գյուղնախարարության ծրագրերում, մենք փորձելու ենք եւ փորձում ենք ընտրել այն տարածքները, որտեղ նախկինում եղել են խորքային օրեր, որպեսզի հնարավորինս ձերս մնանք այսպիսի դեպքերից, որտեղ չեն բավարարել ջրային ռեսուրսները։ Նշենք, որ ազգային ժողովի 3 կայացած լիագումար նիստի աշխատանքները ըստ օրակարգի եզրափակվել են падգամավոր Հայկ Խանոմյանի եւ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար падգամավոր Դավիթ Իշխանյանի հայտարարություններով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը ապրիլի 20-ին ընդունել է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պետական նախարարը կարևորել է Հայաստանի եւ Արցախի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունների համագործակցության սերտացումը եւ նշել, որ ոլորտում անելիքները շատ են։ Նրա խոսքով Հայաստանում կատարվող բոլոր բարեփոխումները պետք է զուգահեռաբար իրականացնել նաեւ Արցախում։ Այդ առումով նա հորդորել է հյուրերին փոխգործակցության շրջանակում Արցախի գործընկերներին աջակցել ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ տեխնիկական հարցերում։ Իր հերթին Իշխան Կարապետյանը նշել է, որ աշխատանքային այցի նպատակն է իրենց գործընկերների հետ քննարկել արկա խնդիրները, իրականացվող ծրագրերը եւ համատեղ անելիքները։ Նա իր պատրաստակամությունն է հայտնել գործադրելու բոլոր ջանքերը ակտիվ փոխգործակցության եւ համադրված աշխատանքի կազմակերպման համար։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն բանակցությունների եւ փոխսիջումների ճանապարհով։ Շանթ հերոստալիքին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին, թե Արցախի չլուծված հարցը թողնում են հաջորդ սերնդին եւ գուցե սերնդափոխություն լինի ուրիշ ձևով նայն այդ հարցին եւ գտնեն հարցի լուծումը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի եւ Հայաստանի դիրքորոշումներն Արցախի հարցում չեն փոխվելու։ Հայաստանում կարող են գալ մարդիկ, ովքեր կհամաձայնեն Արցախ անունն Ադրբեջանին։ Ինչ համար դա անհասկանալի, երբ որ ադրբեջանցիները ազատվեն պատրանքներից, ող փորձիջում նշանակում է զիջում միայն հայկական կողմերի կողմից, ձև չի։ Երբ որ իրենք հրաժարվեն այդ պատրանքներից, որ փոզիցիոն նշանակում է զիջում հայկական կողմերի կողմից եւ ադրբեջանական կողմի կողմից, այդ ժամանակ խնդիրը կարող է լուծվել։ Նրա խոսքով ամենաիրական միջոցը կայունությունը պահպանելն է եւ հարաբերությունների զարգացումը դաշնակիցների հետ, բայց ամենահիմնականը հայ զինվորն ու սպան են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վերջին օրերին մեր հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ, որոնց գերակշիռ մասը ուսանող երիտասարդությունն է, ցույցերի ու երթերի ձևով իրենց պահանջներն են ներկայացնում իշխանություններին։ Այդ մասին ասվում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հայտարարության մեջ։ Երիտասարդները մեր վաղվա օրն են, ապագա զինվորը, գիտնականը եւ ինժեները, քաղաքական գործիչը եւ պետական պաշտոնյան, եւ անշուշտ նրանց զայնը պետք է լսելի լինի ու նրանց կարծիքը հարգվի։ Անշուշտ կան կൂട്ടակված բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, իրավական եւ քաղաքական բնույթի խնդիրներ, որոնք շուտապույտ լուծում են պահանջում։ Հայաստանի խորհրդարանը եւ նրա մեծամասնության ձևավորած կառավարությունը, ուշտված լինելով համապատասխան լիազորություններով, կոչված են այդ հարցերը քննարկելու եւ հասարակության բավարարող լուծում գտնելու համար։ Իմ խորին համոզմամբ նման վիճակների միակ լուծումը երկխոսությունն է ցանկացած ձևաչափով՝ միմյանց տեսակետների հարգումն ու հանդուրժողականությունը, Որպես պետության ղեկավար ես հravirում եմ կողմերին երկխոսության ստեղծված իրավիճակից լավագույն ելք գտնելու համար։ Երևանում տեղի ունեցող բողոքի երթերի ու սույցերի կապակցությամբ ուղերձով հանդես է եկել Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Արամ առաջին մեծիտան ընկիլի գյուղաթողիկոսն այսօր ժամանել է Հայաստան։ Անհանգիստ է Հայաստանը, անհանգիստ ենք նաև մենք բոլորս։ Ինչպես Հայաստանի հզորացումն ու ցաղկումը մեր բոլորի պարտն է ու հպարտությունը, նույնպես հայրենի մեր ժողովրդի ցավն ու մտահոգությունը մերն է։ Հետևաբար անտարբեր չենք կարող մնալ հայրենի ժողովրդին հուզող խնդիրների նկատմամբ, անտարբեր չենք կարող մնալ Երևանի փողոցներում པարզված տեսարաների եւ երևույթների նկատմամբ, ասել է Արամ Արաչին, կաթողիկոսը։ Ընթերցողի սեղանին է գրող հրապարակախոս թարգմանիչ Նվարդ Հավաքյանի երկնքի ու երկրի միջև նոր գիրքը։ Այսօր Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացել է գրքի շնորհանդեսը Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Գրքում ամփոփված են հեղինակի հիմնականում նոր բանաստեղծությունները, ինչպես նաև վերամշակված ստեղծագործություններ, որոնք գեղարվեստորեն արտացոլում են Արցախյան ազատամարտի ու ապրիլյան պատերազմի պատճառահետևանքային կապերը։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշել է, որ Նվարդ Ավակյանը համահայկական գրական դաշտում երևելի ու գնահատված արվեստագետներից է։ Նվարդ Ավակյանը ես ասացի, որ վաստակ ունի, իսկապես տարբեր ասպարեզներում եւ լրագրության մեջ, որ նա խիզախ է, հերոսական գործեր է կատարել մեր լրագրության մեջ, եւ բանասերության մեջ, եւ արձակում, եւ իհարկե նաեւ թարգմանական աշխատանքի մեջ։ Այսօր պիտի ասեմ, որ Արցախում ստեղծագործող ամեն առաջին կենգրողը, որ նաև գրողների միության անդամ եղավ, մեր Նվարդ Ավակյանն է։ Եվ մինչև հիմա էլ իհարկե շատացան կին ստեղծագործողները, բայց միայնույն է, էստաֆետը նորից շարունակում է մնալ մեր սիրելի Նվարդի ձեռքին։ Գրքի ապրիլյան պատերազմին նվիրված բանաստեղծություններում գրողի մտահոգություններն ու տագնապներն են հայրենիքի ու ժողովրդի համար, նկատել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Ապրիլյան պատերազմին նվիրված քերթվածքները, որտեղ արտացոլված է գրողի մտահոգություններն ու տագնապները հայրենիքի հայ ժողովրդի նրա ներկայի ու ապագայի հանդեպ։ Գրքի խմբագիր արձակագիր Մաքսիմ Հովանիսյանն այդ տագնապը համարում է եղերամոր ապրումներ, ով տագնապում է իր զավակի ու հատկապես հայրենիքի կորստյան վտանգից։ Այս գրքի մեջ շատ հետաքրքիր է եղերամոր, որին ինքը ասարկի դիմում այն ցավը, որ մայրը տագնապի մեջ է, որ պետք է իր որդուն կորցնի եւ ամենից սարսափելի, որ կարող է հայրենիքը կորցնել այս ցավերի մեջ է տարապում հեղինակը իր բանաստեղծությունների հիմնական մասը։ Երկնքի ու երկրի միջև գրքի հեղինակ Նվարդ Ավակյանն իր խոսքում անդրադարձավ ժամանակակից բանաստեղծության առանձնահատկություններին ու ինտելեկտի եւ քնարականության համադրմամբ լավ գործեր ստեղծելու դժվարությանը։ Ժամանակակից պոեզիան շատ լուրջ բարդ երևույթ է Հիմա շատ դժվար է լավ բանաստեղծություն գրելը։ Բավականին տիրապետող է դարձել վերջին տասնամյակներին ինտելեկտուալ պոեզիան, որի մեջ հրապարակախոսական տարը ուզենաս թե չուզենաս ավելի խիտ է լինում, որից դժում է քնարականությունը բանաստեղծության։ Հենց այդ սինթեզումից է կախված բանաստեղծության հաջողությունն այսօր։ Շնորհանդեսի ընթացքում ելույթներն ուղեկցվել են Վարդավակյանի հայերեն եւ ռուսերեն բանաստեղծությունների ասմունքով, որոնք ներկայացրել են ուսանողներն ու ընթերցողները, ինչպես նաեւ անձամբ հեղինակը։ Այժմ մեկ ծանուցում։ Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին լաղը օրենքը, Արցախի կառավարությունը ապրիլի 18-ին ընդունել է որոշում, համաձայն որի 2018 թվականի ապրիլի 30-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվում է 2018 թվականի մայիսի 5-ի շաբաթ օրը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, վարկյանում 3-ից 8 առանձին շրջաներում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան։ Տակություն։